Maiatzak geita sei gaur rastelena data u berrio on albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai garasi berriozarren lehen indarra EH Bildu izan da. EH Bildu lehen indarra berriozarren bai eta Nafarroa mailan bigarren indarra atzo ospatutako hauteskundeetan 2000 bederatzegarren urtean ospatutako ekin konparatuz parte hartzea handiagoa izan zen ala ere, etzen oso nabarmena izan, laburki emaitzen errepasoa, aurtengo datuak parte hartzea, erroldaren euneko berroita abia, orotara 2000 zazpireundairuroita bost, bozka izan ziren, iru mila zazpirundama bost abstentzioak, erroldaren euneko berroitama zazpia, eta boto txuriak berroitame sortzi, izan ziren orotara eta nuloak hogeita zazpi. Diogun bezala, Xabi EH Bildu lehen indarra damaika bozkekin, eta soe bigarren indarra lareunda berroita zazpi botorekin, ie da irureita mar bozkekin, irugarren indarra, PP laugarren indarra da sei bozkekin, eta azkenik Podemos, bosgarren indarra, berreunda iruro eta mezortzi bozkekin. Goizean eguzkitzu eta arratzalde zeuri zaparradak berriozarren egunean. Urtero bezala larun batean berriozarren egunarekin eguzki plaza jendez gainezka betezen goizean eunta berroita mar parpaigile talogileak, artixauak, oitura osasunkarrien batzordearen maila, doinoa musikabandaren ikuskizuna, hip-hopeko dantzariak, ulargikoak, guztiak, esan ziren goizeko giroan, lagundu zutenak xabi gaztegune berriaren obretara bisitak egin ziren eta honela gazteak, helduak, emakume gizonak, gaztegune berriaren nondik norakoak ezagutzeko parada izan zuten goizeko jardura guztiak, eixo berrozar magazinak jarraitu zituen, arte kaletik egindako zuzeneko programan. Eta kaldereteetan parte hartu zuten lagunek, karpa edo aterpeetan babestu bere zantziren euripea eguerdi aldera gogor hasi honekin arratsaldeko jarrodera danak polikiroldegian egin ziren bertan behera geratu zen ekintza bakarra zezen suskoarena izanik. Irurogeita masei urte pasa dira ezkaban mendiko espetxetik iesan atera zirela eta oraindik ere asko dugu ezagutzeko galazi. Berroita bat lagun parte hartu zuten afna hogeita maseik antolaturiko itzaldian horretan koldopla txinparta algarteko kideak eta joakin urtasun berrezartarrak parte hartu zuten. Eta azte azkenearekin, bilgune feministarekin zaldia. Ikariari elkarteak eta udaleko berrentasun zailak antolaturik bilgune feministako kide bat urbilduko zaigu gaztelekura bortxen aurrean egin dezakegunaz eztabaida bultzatzeko. Etzordua azte azkenean arratxeldeko zazpietan gaztelekuan. Gaztelekuan. Berriozarko giza eskuntza, gazte, planak, antolaturiko gazte, kanpaldi, ibiltaria. Ekainaren ogeita lau, ogeita bost, ogeita sigita, ogeita zazpian egingo den gazte zerkaldia. Lau etapa osaturik dago, jartzun eta adunez zebe dituen zerkaldiaren. Lehen etapan, aritxulegi mendia egoko da, bigarren etapan, aritxulegi utzita, bihanditzeko mendilepotik pasako dira ibiltariak azkenik, artikutzara jeisteko irugarren etapan, xabi artikutzatik, loizate ikustera dira eta handik tontorraz tontorri biliz ekaitza eta mendaurretik pasatuz. Azkenik eh, azkeneko egunean laugarren eta parekin dituz mendaurretik malerrekako bailarara jitsiko dira ibiltariak zubi eta itxuren eta elgorriaga herrietatik pasatuz eta guzti honekin elmugara iritsiko dira donez tebera zuzenki gazte kanpaldi biltaria. Amabi hogeita bost urte bitarteko gazte izuzendua dago gazte interesdunek beraz berrizarko gaztelekura hurbildu beharko dira bestenaz, ikariari abildua hotmail.com elbidean informazioa askatzerik izango dute. Kanpaldi honetan parte hartzeko berrio zarren erroldatuak, berroita marreuro euro barko dituzte aldiz, gainontzekoak iruro gehi euro, izan amateko epea ekainaren amarrean bukatuko da. Nafarroako taikondo federazioa banaturiko sariekin irekiko dugu gaur kirolen atala. Aurten sarituen artean leire bujanda uarte berrio zertarrak okatzen da. Leireak brontzezko domina irabazi zuen Espainiako kadeten txapelketan, baita kluben arteko txapelketan ere errekonozimendu jaia maiatzaren ogita maikan ospatuko da, iruñeako zenit hotelean arratxeldeko zazpiedan. Eguraldi azmintzatzeko unea du orain zer dio gorko iragarpenak arazi. Goizean zerua haudeiak eta ostarteak izango ditugula, tarteka eguzkitzu egon da, eguerditik aurrera haudeiak galenduko dira aldez, arratxean zaparrada txikiak botako ditu. Eta aizea, ipar mendebaldeko aizea ulbizi biliko da gaur, azken orduetan aizea, haula eta aldakorra ezanik temperaturi daukionez, aldaketarik ez, edo gutxi igoko dira gaur xabi. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMko puntu zortzian, edo ordoro interneten eguzkiplaza.neten.